Och vi som vill sova för öppet fönster. Vädrar man på kvällen och vinden är på annat håll så när man ska lägga sig så har man ju rummet så totalt igengiftat så man kan varken öppna mer går ju inte att stänga om man så har man det där. Hade denna fabriken legat i ett större samhälle så hade den varit väck för länge sedan.